sus kai kuon alelais loidorumenai sus kai kuon alelais die loidorunto kai he men sus omnue catates aphrodites e men tois odusi anare in ten cuna he de kuon prostauta eironikos eipe Kalos catates Aphrodites hemin omnueis de lois gar hupautes hoti malista phileistai he ton ton son a catharton sarkon ge homenon u holos eis hieron prosietai kai hesus dia tuto men un mallon de ele estin he theos sergusame ton garcteinanta e allos lumainomenon pantapazin apostrefetai. Su mentoi cacos osdeis, cais doza caet ethne cuia. Hormuthos, deloi hoti hoi fronimoi ton reetoron, ta hupo ton extron oneide, eo methodos eis epainon metascematisduzin.